Yaxşı, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. As-salatu və salamu alə əşrafl ənbiyal mürsəlin, seyyid Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcmənin və bəd. Salamu aleykum və rəhmətullah və rəkatuh. Deməli, biz deməli o tarix məsələlərinə yenə müraciət edirik, baxırıq və axırıncı dərsimizdə Kərbəla hadisəsini qutardıq demək olar. Qısa və Yəni, aydındır yəni. Kərbəla hadisəsi aydındır. Uşaqlı qardaşlar olub ki, bəzilər iştirak eləməyib, bir də ara çox keçib. Yəni, bilirsiniz, Kərbəla hadisəsində ə, yəni, xoş gəlməz halda İmam Hüseyin, radiyallahu anhünə öldürürlər. Deməli, bu da hadisə bilirsiniz ki, ən böyük səbəb Onu küfəllər olur, çağırırlar onu. Deyirlər ki, gəl yenə. Təbii ki, Hüseyin radiyallahu anh bildiyi ki, çıxanda Məkkədən etiraz edirlər ona, sahabələr, böyük sahabələr etiraz edir. Hətta Əhl-i Beytdən Məhəmməd ibn Hənifiyyə və Əli ibn Əbi Talibin uşaqlarından biri idi. O da etiraz edir, lakin Hüseyni elə inandırırlar ki, lakin buna baxmayaraq, yəni yenə qəribədir. Çünki Kufi əhli e, onu çağıranlar, onun atasını öldürdülər. Sonra qardaşını öldürdülər Həsəni. Daha doğrusu qardaşını e, işte, yaxşı vəziyyətdə qoymamışdılar neçə dəfə. Və ona görə yenə qəribədir, lakin qədərdir. Belə olmalıdır. Bunda da ibrətlər, hikmətlər var. Və həmçinin e, biz indi bu gün istəyirik toxunamayam, keçən axırıncı dərsdə toxunduq məsələyə, Yezdin mövqeyi Hüseyin ölüm barədə. Yəni Yezdin mövqeyi heç də yəni sevinc mövqeyi deyildi. Çünki Yezid e, bu hadisəni eşidəndə ağladı. Necə tabar edədir rivayət? Yəni, tabar edirdi ki, Ubeydullah ibn Ziyad ona xəbər verəndə ki, bəs Hüseyin öldü və Yezid ağlayır. Necə tabarda yəni, rivayət gəlir və hətta tabarda gəlir ki, bəs bəzi rivayətlərdə ki, əgər mən özüm vallahi and içir ki, mən özüm olsaydım onu bağışlayardım, keçərdim. Allah rəhmətləsin ona. Yəni, bu Yezidin sözləridir. Tabarədə deməli 5-ci cild 393-cü səhifə və s. yəni neçə yerdə danışır bu barədə. Və həmçinin Kərbaladan sonra Yezid əmr edir ki, kim qalıb, göndərin. Təbii ki, e, Ubeydibullah Neziyad da ümumiyyətlə Kufə qoşunu, onlar müsəlman idilər. Onlar belə kafir qoşun döyüldü ki, bütün əsirləri də doğrasınlar, e, cariyi götürsünlər və s. Çünki əsas kişilər öldürüldü. Kimlər də müqavimət göstərdi. Amma müqamət göstərməyənlər, əsasən qadınlar, onlar qaldılar. Uşaqlar qaldı. Çünki bəzi rivayətlərdə gəlib ki, gör ki, qadınları da öldürdülər, uşaqları da yəni, tikə-tikə doğramaq və s. o yalandır. Ona görə Yezid əmr edir ki, bəs Ubeydullah ibn Ziyada o qalanları göndər. Göndər və ona görə e, Ubeydullah ibn Ziyad da o da göndərir Ona görə e, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Hüseynin uşaqlarından biri, yəni qızından biri, e, qızlarından biri adını Fatimə idi. Anasına qoymuşdu. Hə, e, Fatimə o vaxt ki, deyir ki, girdim Yezdin sarayına və qadınların arasına gələndə gördüm ki, Süfyanın sülaləsindən, yəni olan qadınlar hamısı ağlayır. Ağlayır. Yəni hadisə elə deyil ki, Yezid, Yezid tərəf sevinirdilər, toybarə bilirdilər. Bu hadisə onları da təsir eləmişdi. Yezidə və onun əhl-i beytinə. Necə ki, Fatimənin o sözü Bint Hüseyin 5-ci il, Təbərədə 5-ci il 6, 464-cü səhvədə. Həmçin, qardaşlar, təxminən əhl-i beyt, Hüseynin əhl-i beyti, Hüseynin əhl-i beyti, həmçin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-i beytidir. Təxminən bir ay yaxın Yezidin sarayında qaldı. Hətta Yezid e, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, hətta çörək yeyəndə əlini çağırırdı. Yəni Hüseynin uşaqlarından birinin adı Əli idi. Yəni, onu çağırırdı ki, onsuz çörək yemirdi. Yəni süfrəyə. Yəni bu onu göstərir ki, o gör ki, deyirlər gör ki, Əhl-i Beytlə pis davranıblar və s. bu yalandır. Bu bəzi tarixçilər qeyd edir onu. Onlarla yaxşı davranıblar heç keçə, heç keçə orada artıq o şeyin hadisəsinə zor zülm eləməyib, əksinə yaxşı baxıb və hətta <coughs> bir müddət yaşayandan sonra ə, e, onlar istəyirlər Mədinəyə qayıtmağa. Deyirlər, haranı seçirsə seçin, onlar deyirlər, Mədinəni qaytarır Mədinəyə. Mühafizənə qaytarır Mədinəyə və salam. Yəni, Yezid heç də Hüseynin ölümündə maraqlı deyildi. Heç ona sərf də eləmirdi əslən. Çünki necə olmasa da Yezid, e, daha doğrusu Hüseyin radiyallahu müsəlmanların arasında yeri var idi. Həm əhl-i beyt idi, həm Ömər Xattabla qohum idi, həmçinin e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəvəsi idi, Fatimənin oğlu idi, Əlinin oğlu idi. Ona görə yeri var idi. Abbəkin qardaşı idi Ömərin, Osmanın. Əlinin başqa oğlanları da olub. Əbu Bakır, Ömər, Osmanlar qardaşı idi. Başqa arvadından, Əlinin başqa arvadlarından. Ona görə, qardaşlar, e, səlf eləmirdi Hüseyni öldürmək. Yəni, bilirdi ki, Hüseyni toxunsa, müsəlmanların çox səsi ona qarşı nifrət eləyəcək. Hətta indiyəcən, hətta indiyəcən görürsən ki, Yezdin bu hadisəsinə pisliyir hamısı. Heç kəs Yezdin bu hadisəsini demir, əla eləmişsən, düz eləmişsən və s. Yox, sadəcə bu səhv idi. Bu böyük səhv idi. Və ona görə biz indi həmçin gəlirik, yəni Yezdi mövqeyi aydındır, yəni belə olub. Heç də yaxşı olmayıb Hüseynin ölümü barədə, əksi narazı olub. Həmçinin <coughs> biz gəlirik bu məsələyə ki, kimdir məsuliyyət daşıyan Yezdin ölümündə? Məsuliyyət daşıyanlar kimlərdir? Burada üç qism, üç sinif insanlar gedir. Ən birinci küfəllər. Çünki ən böyük səbəb onlar idi Hüseynin qətlində. Onlar çağırdılar Hüseyni. Hüseyin fikri yox idi gəlmək. Onlar başladılar ki, gəl, bəs biz sənə kömək eləyəcək və s. və s. Və təsəvvür edir ki, elə inanır ki, Hüseyin radiyallahu anh, o boyda sahabilər, o atasına, atasına xəyanəti, o küfənlərin, qardaşına xəyanəti, yəni heç nə, hamısı Onlar təsir eləmədi Hüseynin ora gedməyinə. E, gör necə inandı. Düzdür, sonra gələndə də görür küfəllər ki, onu alladırlar, onu çağıranlar sonra onu çıxır öldürməyə. Və ona görə hətta lənətləyir onları və s. Deyirlər, siz məni çağırdınız da bura. Və ümumiyyətlə, o yaxşı sifət deyil. Yaxşı sifət deyil. Ona görə, e, yəni necə, adam yanında olanda onun üzünə gülmək, ondan yaxşı danışmaq, yanında olmayanda isə onu pisləmək, lənətləmək və s. O, yaxşı sifət deyil. Ona görə Muxtar Ət-Təqafi, bu gör ki, birinci Muxtar Ət-Təqafi çıxdı gör ki, Əhl-i Beytin müdafiəsinə, e, gör ki, Hüseynin müdafiəsinə, sonra özünə, e, azdı özü də, özü də azır sonra tarixdə yəni, tanınmışdı Muxtar Saqafi. O gəlir İbn-i Zübeyrin yanı. İbn-i Zübeyr də harada idi? Məkkədə. İbn-i Zübeyr Məkkədə idi. Çünki Hüseyin İbn-i Zübeyr etiraz eləmişdi Yezdin xilafətinə, xəlifəliyinə. Küfəllər Hüseyni çağırır, İbn-i Zübeyri çağırmırlar. İbn-i Zübeyr qalın Məkkədə. Hələ o səbəb olacaq ki, Yezid qoşunla gələcək Məkkəyə. İbn-i Zübeyrlə də söhbəti bitirməyə. Hə, və Muxtar Saqafi gəlir İbn Zübeyrin yanına və danışır ki, bəs Kufə əhli belə oldu, çağırdılar və s. Belə, belə. Və ona görə ə, e, hətta İbn Zübeyr də yəni, sözü var ki, yəni bu qulda ən xoşa gəlmə sifətdir. Qulda ən xoşa gəlmə sifətdir. O vaxt ki, görürlər, ə, e, tərifləyirlər, qulaq asırlar və s. Lakin o vaxt ki, çəkinəndə söyürlər və lənət deyirlər. Bu, pis qulun sifətidir. Ona görə qardaşlar, ən birinci burada səbəb kimdir Hüseynin ölümündə? Ən böyük səbəb, deməli, Yezidin e, küfəllər. Həmçinin ikinci səbəb gedir orada e, qoşuna baxçılıq eləyənlər. Onlar da məsuliyyət daşıyırdı. Onlar da soruşulacaq, təşək yoxdur. İkinci səbəb Hüseynin ölümündə qoşunun baxçılıq eləyənlərdir. Onlar da kimdir? Ubeydullah ibn Ziyad, Omar ibn Saad, Omar ibn Xattab yox, Omar ibn Saad, Çünki bəzilər Ömər işləndə bilər Ömər Xattabdır qutardı. Bir dənə Ömər adlı o olub. Ömər ibn Sa'd ibn Əbi Vakkas və ya məsələn <clears throat> Ubeydullah Nisiyad. Bunlar da məsuliyyət daşıyırlar. Bunlar da məsuliyyət daşıyır. Həmçinin üçüncü səbəb, üçüncü səbəb də tarixçilə qeyd edilir Yezid özü. <coughs> Necə olmasına hakim idi. Baxmayaraq Yezid narazı idi ölümünə. Xəbər çatanda biz bilirik ki, Tabarədə qeyd olunur ki, rivayətlərdə ağladı. Lakin yenə hakim idi, o cəhd eləməli idi ki, bunun qabağı alına. Aydındır? Və hətta öləndən sonra da, Hüseyni öldürəndən sonra da e, Hüseyin Yezid e, qisas almadı onu öldürəndən. Kimlər ki, öldürüblər. Orada bəzi səbəblər qeyd edirlər, bəzi tarixçilər ki, o öldürənlər hamısı cürbəcür qəbilədən idi. Yəni, onları vurmaq, elə bir ki, o qəbiləri özüvə qarşı qaldırmaq idi. Ona görə siyasi, daxili siyasətdə abu-hava zəifləmişdi, biraz sirkələnmişdi xilafət. Ona görə Yezid tərk elədi. Necə ki, Əli tərk elədi Osman qatillərin. Hələ səbəblərdən də biri də tərk eləməkdə xavaricləri ona görə idi ki, xavariclər hamısı cürbəcə qəbilərdən idilər. Düzdür, çoxsa harurilər idi. Amma qəbilədəndir. O da tərk elədi ki, dövlət zəifləmişdi. Çünki bilirsiniz ki, siyasi e, abahava Əli bin Əbi Talibin xilafətində zəifləmişdi. Daxili siyasət. Ona görə hətta xarici siyasət. Yəni, düşmənlər gücləşmişdilər. Çünki heç bir ölkə fəth olmadı Əli bin Əbi Talib vaxtında. Heç bir ölkə. Yəni, Əli bin Əbi Talib radiyallahu anh 5 il xəlifə oldu, heç bir ölkə fəth olunmadı. Çünki döyüş içəridə oldu müsəlmanların arasında. Böyük döyüşlər. Cəməl, Siffin, Nəhavənd. Bu üç dənə müharibə müsəlmanların bir-birlərlə dövləti elə zəiflətdi ki, dövlət qadir olmadı ki, bir ölkə fəth eləsin. Bir ölkəni fəth eləsin. Ona görə, əleyhissalam, ona görə e, Əli də toxunmadı. Səbəblərdən biri idi. Düzdür, Sonra Əli başa düşdü ki, Maviyyənin tələbi düz idi. Çünki Maviyyə ki, və Talha Zubeyr və Aişə radiyallahu anhum kimləri ki, istəyirdilər ki, Əli onları öldürsün, kimləri ki, istəyirdilər ki, onları öldürməyi, Əlidən deyirdilər ki, öldürək onları, sonra o kimləri ki, istəyirdilər, onlar Əlini öldürdülər. Yəni, əslində, Maviyyənin tələbi düz idi. Nə üçün Talhanın Zübeyirlə Ayşəni qeyd eləmirəm? Çünki Talhanın Zübeyir Ayşə Əliyə qarşı çıxmamışdılar. Maviyə çıxmışdı. Birbaşa Əli ilə söhbətə. Amma Talha Zübeyir Ayşə, onlar Əli ilə birbaşa söhbətə çıxmamışlar. Çünki onlar çıxanda Mədinədən, Əli Mədinədə idi. Kufey, e, şey, Bəsriyə, Kufeyə gedəndə, xavacla öldürməyə. Sadəcə Əli eşidir ki, belə sonra gəlir olan qabağına. Ona görə Talha ilə Zübeyir Ayşə Səməl döyüşündə əlin olmayıb. Maviyə əlinlə döyüşmə. Hə. Maviyə birbaşa əlinlə söhbət olub. Bunlara görə səbəb də nə idi? Əsas səbəb nə idi? Osman qatilləri. Yəni, Maviyə demirdi ki, Əliyə ki, mən səndən üstünəm, üstünəm və ya mən olum xəlifə və ya mən sənə biyyət eləmirəm və s. Yox, söhbət o da öldü. Maviyə bilirdi ki, əlinə Əliyə çatmaz heç vaxt. Lakin Osman qatilləri idi. Və o tələb də düz idi əslində, amma belə eləməyi səhv idi Maviyənin. Belə eləməyə biz çünki maviyə ilə əlinin o söhbətində maviyəni səhv gördük. Maviyəni səhv gördük. Aydındır qardaşlar. Lakin tələb isə düzdür. Xavaricdə öldürməli idilər. Əli bin Əbi Talib deyib, onları öldürün. Ə, hə, Əli bin Əbi Talib deyirəm. Peyğəmbər sallar səni deyib, onları öldürün. Harada görürsünüz öldürün. Təbii ki, hakimə aiddir. Ad Samud qovmi kimi öldürün. Boynuz kimidirlər. Keçəcəksən, yenə bitəcək cəhənnəmi tullaları, heç bir firqə belə vəsf olunmayıb. Ox yayından çıxan kimi dindən çıxdılar, düzdür, o demək də kafirdilər. Mahədisi mənası elədir. Ox yandan çıxan kimi, ox necə yaydan çıxır tez, o cür dindən çıxdılar. Yəni, mənası dində o cür naqisdilər. Baxmayaraq, ibadətdə və s. güclü idilər, lakin naqis sayılır. O cür naqis sayılır, o cür sayılmır ibadət. Həmçinin, e, Gəlir ki, bəzi rivayətlərdə, səhih rivayətlərdə ki, İmam Əhməd deyir ki, xavariz də barda 10 cür rivayət gəlib. Sonra axırdakilər dəccala tabi olacaq. Çünki birisi də dəccala üç qisim, üç tərəf tabi olacaq dəccala. Xavariclər, qadınlar, bir də yahudlər. Aydındır? Bir də yahudlər. Yəni, bunlar, deməli, dəccala, deməli, tabi olacaqlar. Və aydındır ki, səbəb aydındır. Birinci küfəllər, sonra qoşunda başçılıq eləyən sərkərdələr, üçüncü də Yezid, yəni Hüseynin qətlində. Həmçin qardaşlar, ə, <clears throat> e, ölümündən sonra Hüseyin radiyallahu anh düzü, ə, e, ölümündən sonra da düz hərəkət eləmədilər. Necə olması da əhl-i beyt idi. Peyğəmbər salsın nəvəsi. Məsələn, başın keçirdilər nizəyə, belə bəzi rivayətlərdə gəlib. Başın keçirdilər nizəyə, başladılar gəzdirməyə qəbilələri, hətta dərs olsun başqalarına. Kim ki, hakimə qarşı çıxmaq istəyir. Düzdür, ibrət üçün eləmişdi, amma düzgün deyildir. Həm dini cəhətdən, həm belə olmaz. O, o da xəta idi. E, başı ona görə Hüseynin radiyallahu anhunun bədəninə ayrılandan sonra gətirdilər Şama. Şama Suriyaya. Düz Şam böyük ərazini daşırdı. E, o isə Kərbala birisi İraqdadır, Kufə, Bəsrə. Onu da Hicrətin 17-ci ildə o iki dənə şəhəri Ömər ibn Xattab tikdirmişdi. Ömər ibn Xattab, o kişəri Ömər ibn Xattab, xəlifə Əli ibn Əbi Talibin kürəkəni o tikdirmişdi. Bir də Peyğəmbər sası qaynatası. O tikdirmişdi. O da nə üçün? İslam dövləti böyümüşdü Ömərin vaxtında. Bu, Avropa alimlərdən biri deyir ki, yaxşı ki, Ömər 10 il xəlifə oldu. Yaxşı ki, öldürdülər onu, məcusilər. 10 ildə qalsaydı, İslam, bütün dünya İslam olacaqdı. Hə, Ömər Xattabın vaxtında xilafət böyümüşdü. Və ona görə hərdən qoşun yollamaq da Mədinədən idi. Qoşun yollayanda sərhədlər ki, uzaqlaşmışdı. Qoşun gələnəcən hadisələr dəyişirdi nə qədər. Ona görə belə qərara gəldilər ki, sərhədlərə yaxın bu hərbi şəhərcilə eləsinlər. Rusca vayını qaradok. Hərbi şəhərlə, şəhərcilə. Ona görə Bəsrə ilə Küfə məhz o məqsədlə tikilmişdi ki, hərbiçilərin şəhəri. Və hərbiçilərdə də fikir versə tarixdə də ən böyük fitnələr o iki şərdən olub. Çünki hərbiçilər çox vaxt onlar elm öyrənmirlər. Onlar, məsələn, döyüş, döyüşməyi daha üstün salirlər hər şeydən. Ona görə fikir verirsiniz, hansı ölkədə başçı hərbiçi olub, orada müharibə olub? Yəni, hərbiçi siyasətdən çox anlayışı yoxdur. Ona görə bir şey olan kimi deyir müharibə. Ona görə hansı ölkədə fikir verirsiniz, hərbiçi olub, başçı, o ölkədə çox var müharibə olub. Yəni, siyasi yolla həll olunmayıb, müharibə yolla həll olunub. Ona görə də səbəblərdən biridir ki, adam sual çıxır həmişə ortaya ki, nə üçün məhz Bəsrənlə Kufə həmişə belə fitnələr çıxıb? Səbəb var, səbəblərdən biri bu idi ki, elmin zəifliyi, elmin olmamağı və həmçinin də hərbiçilər idi əsasən. Onlar məsələni həllin ancaq hərbi yolla görürdülər, ona görə. Amma məsələn, hər bir yolla görmək də aydındır, həmişə düzgün deyil axı, elə deyil. Yəni, indi görürsünüzsə, moddursa, inqilablar zat, Avropa e, fitvasına, Amerikan fitvasına. Görürsün, nələ baş verir. Məsələn, Suriyanı görürsün, nələ baş verir. Baxmayaraq, olan qalxmaları səhv idi. Səhv idi. Baxmayaraq, Əsəd kafirdir. Ancaq qalxmalar sərf idi. Nə üçün? Çünki heç nələri yoxdur. Sadəcə olub üçün elə bildilər ki, Libiya kimi kömək edəcəklər. Yox, Libiya başqa, bura başqa. Aydındır, özü də görürsünüz gündə nələr baş verir orada. Gündə göstərilə uşaq, nə qədər ölür insanlar. Yəni, Allah bilir, haçan qutaracaq bu. Allah bilir. Ona ki, qardaşlar, yəni, heç də həmişə güc yolundan məsələ həllimi düzgün deyil. Aydın ona görə biz görürük ki, Peyğəmbər salsa həmişə güc yoluna həll eləməyir məsələni. Və çox müsəlman ölkələri gücdən açılmayıb. Güc yoluna açılmayıb. Dəvətlə açılıb. Aydın qardaşlar. Və Hüseynin başı da ona görə bədəndən ayrılandan sonra deməli başı yoxdur Kərbəlada. Bədəni Kərbəladadır. Başı isə ayrıdır. Başı barədə 6 yer deyilib. 6 yer deyirlər. Əskalan, sonra Dəməşq, Qahirə, aydındır. Yəni, cürbəcür yer deyirlər. Və lakin, e, və bəzi yerlərdə də indi də ziyarətgah da oralar. Deyirlər, başdır. Yəni, bu bir dənə baş olub da, 10 dənə yerdə olur, pir olar 10 dənə yerdə. Yəni, Misirdə lap ayrıca Hüseynin başı meçiddir bir dənə, böyük bir dənə meçid tikilib. Düz aydındır, yəni, pul yığılan yerdir. Yəni, çünki tarixə də fikir versəz, yəni, tarixə də fikir versəz, əhli beytdən həmişə istifadə ediblər. Biznes cəhətindən həmçinin, həmçində ə, e, cəmaata ə, e, ələ almaq üçün və s. Nə qədər, məsələn, Mehdi çıxıb indiyəcən. Hətta Köhimanın söhbətində o Saudiyanı, bir dəvə Kəbəni aldılar, e, girdilər bir dəstə. O, hələn balişiriklərin vaxtı idilər, aynəhumullah, olan vaxtında idi. Mənə yadıma gəlir xəbərlərdə göstərilən verəymədər. O olub bir, e, bəlkə bir 30 il bundan qabaq. Bəlkə də çox, 35 il, 38 il bəlkə də. Hə, Brejnevdən deyirsən, hə. hə. Bunlar da, ne, bunlar da Kəbi də bilirsiniz ki, qapılar açıq idi, yoxlamaq zaten indi kim həcdə olub, indi yoxlayırlar. Ondan sonra, o hadisədən sonra başladılar yoxlamağa. İndi balaca, hətta nənəsə e, əlində bir şeylə girirsənsə, deyirlər, <coughs> baxaq, içində nə var. Böyük şey qoymurlar içəri. Qabaq hələ adam yox idi qapıda dayanlar. Bunlar da girirlər xavariclər. Yorğan döşəyinə elə bir ki, təbliğat cəmaatıdır. Təbliğ cəmaatı. Onlar yorğan döşəyinə gəzirlər axı. Sən də yorğan döşəyinin içindədir silah. Girlər Kəbəyə, qapılar örtürlər, qutardı. İstifa. Tələb ilə hakimdən istifa versin. Yorğan hakimindən. Neysə, söhbət əməli başı vururlar zat, döyüş olur Kəbədə. Salla bula, padvala, suyu buraxırlar, toku buraxırlar, onda tuturlar, təslim olurlar amma. Düz hamısı başdan kəsilir. Ancaq söhbət ondan getmir. Yəni, söhbət gedir ki, olan başçıları elə ki, görür ki, artıq baş vermədi, yəni, hakim istifa da vermədi və mühasirədədir. Çox belə dedi, amma ki, dedi ki, mən Mehdiyəm. Mən Mehdiyəm. Ha, fikir versən, yəni. Ona görə əhl-i beytdən həmişə çoxu istifadə ediblər. Hətta bəzi hakimlər belə eləyirdi ki, cəmatı inandırmaq üçün ə, e, birinə deyirdi ki, məsələn, belə bir teatr qururdular səhnə, deyirlər ki, biz səni öldürəcək göykü, vuracaq, bastıracaq səni, bir dənə hava yer qoyacaq. Nəfəs alasan. Hə, axşam göykü yanımızdan, mən eləyəcəm ki, yanından keçirlər, axşam orada qışqıracaqsan ki, sənsən Mehdi, həqiqətən, mən başa düşdüm, indi ha, cəmat elə biləcək ki, meyiddir, qəbirdən səs gəlir belə, İnan, inansınlar. Hələ də eləyirdi. Və sonra hakim nə inirdi? Geyib o nəfəs gələn yeri də bağlayırdılar. Ki, sən də ged ora. Hə, belə tarixdə olub. Ona görə yəni, demək istəyirəm ki, əhl-i beyt həmişə istifadə ediblər. Hətta indi də pul yığanlar çoxsu deyir ki, mən seyidəm. Əksinə, seyid olan pul yığmaz. Çünki kim ki deyir ki, mən seyidəm, ona sədəqə düşmür. Əhl-i beytə sədəqə düşmür. Aydın qardaşlar. Ona görə bax, belə şeylər var. Ona görə e, Hüseyin radiyallahu anhın başı İbn-i Teymi rahiməhullah ayrıca kitabı var. Rəsul Hüseyin, Hüseynin başı. Axırda qeyd edilir bu ixtilafı, cürbəcür yerləri və axırda qeyd edilir ki, Hüseynin başı Mədinədədir. Mədinədədir. Anasını ayaqlığa tərəfində falan bastırdılar. Fatimənin. Fatimədən nə? Qəbri aydındır. Bəqiyə girəndə, düzdür, gecə vaxtı ölüb bastırıb, deməyib ki, abi, qoy heç kəs bilməsin, nöş bilməsin, nə olub ki? Ya da daha göz, o vaxt hələ döyüldü axı. Bəziləri deyir ki, indiki, indiki müqəsə edirlər, yox, saat 2-də dəfindir, deyəm, molla gəlsin, zat hələ şey yox idi. O öləndə falan basırırdılar. İstəyir gecə ölsün, istəyir gündüz. Həmçin isti, istidir. Həmçin radiyallahu anh xəstə idi. Yazıq xəstə idi. Ona görə ölən kimi falan bastırırdılar başqa cür fikirləşmə, aa, yardan dedi ki, elə, ona görə ki, çox adam iştirak eləməsin, göy ki, göy ki, yerin bilməsinlər. Bu hamısı boş söhbətlərdir, müsəlmana yaraşmayan söhbətdir. Onlar müsəlman idi, əlhamdülillah. Fatıma radiyallahu anhə, əhl-i beyt də, əhl-i beytin şərəfli qadınlarından biridir, cənnətdə qadınların seyyididir, Ömər Xəttabın qayna qaynanasıdır. Yəni, belə qadın daha bu cür səviyyə salmaq qorxu hamısına gizlədirəm zat. Aha belə deyiləm, amma qəlbimdə başqa şey tuturam, zat. Onlar təmiz insanlar idi, qardaşlar. Aydındır, Peyğəmbər salsam, yəni sahabələri idi. Bax, deməli, baş da deməli ardadır? Mədinədə. Yəni, Allah bilir yenə, Allah bilir. Yəni, Şeyxülislam, rəhməlullah, bu kitabda Rasul Hüseyin Hüseynin başı, axırda bu qərarı gəlir ki, bəzi rivayətləri yəni, göstərir ki, orada, ora gedir, ora aparırlar. Aydındır. Əli bin Əbi Talim qəbri ardadır? Hı? Nəcəfdə düzdür, belə maket var, gök oradadır. Amma dəqiq deyil Nəcəfdə. Çünki harda, harda öldürüblər? Küfədə öldürüblər. Küfədə öldürüblərsə, qəbir necə Nəcəfdə ola bilər? Ona görə Nəcəfdə olmağı Əli bin Əbi Talibin sual şarısı var. Bu da var tarixdə. Onda ixtilafdır. Çünki bunu küfədə vurdular. Xaricilər. Nəcəfə nöş apardılar. Ona görə Nəcəfdə olan qəbirdə sual işarəsi var. Aydındır, yoldaşlar. Hə, bilinmir, yəni Allah bilir nə üçün. Nə üçün yəni sahabi ilə belə elədilər? Yəni məlum deyil. İndi bəlkə yəni rivayətlər göstərir, amma rivayətlərdə göstərir Kufədə bunu vurublar. Xavariclər. Amma Nəcəfdə Allah bilir, başqasının qəbrində Allah bilir düşün. Və bu qədər qardaşlar, yaxşı, bu qədər bu gün keçək. Yəni bu gün yenə bir müqəddimə kimi idi bu gün məsələyə girdik, biraz təkrar oldu ki, keçən dərslərlə həmçinin bəzi yerlər, inşallah gələn dərsdən tamam edəcəyik. İnşallah. Yaxşı, belə sual var? Hə. Bu hansı rəvayətdə gəlir ki, şey, Yezid 90-a yaxın sahalı öldürür? Ya, ya. Qardaşlar, hansı rivayətdə gəlir ki, Yezid 90-ı? Yox, Yezid hələ də adam da öldü ki, başlasın cəmaatı öldürməyə. 90 dənə sahabini yox. Əksinə sahabilərin çoxsunu biyyət elədilər. Sadəcə bəzilə eləmədi, bəziləni öldürüb, hə. O da necə öldürüb? Döyüşdə. Şikəyib öldürməyib belə. Hətta e, Hüseynlə İbn Zübeyir Məkkədə ilə müxalifət qurmuşdular, Yezid onları hiç toxunmurdu. O vaxt ki, Hüseyn gəldi Kərbalaya, vurdular. Sonra artıq Yezid getdi İbn Zübeyrin dalınca. Yəni, söhbət qızışdı. E, yoxsa söhbət ki, o qızışmamışdı. Yezid onları öldürmək istəsəydi, elə ki, çoxdan gəlib öldürərdi, öldürmədi. Və xüsusən də Maviyyə radiyallahu və arda o Yezidə beyət, e, Yezidə tövsiyə eləmişdi ki, əhl-i beytdən yaxşı davran. Ona görə Yezidə belə qalsaydı, Yezid onları toxunmayacaqdı. Yəni düzü çox va, çox şey uydurublar, yəni Yezidə ayıb. Şeyx bu Dəccal birinci rafizlərdən çıxacaq yoxsa necə? Yox, yox. Yox, yox. Bəzi vaxtlarda İsfahandan çıxacaq. İsfahandan. Birinci onlar iman gətirir. Yox, yox. Üç hə. sevgili səbəbləri qoşulur. Qadınlar, onlar bir qadınlar. Qadınlar səbəbləri qoşmaq. Qadınlar Allahın zəydə qadın zəifdir axı. Qadınlar zəifdir. Qadınlar məsələn bir dənə məsələn bir dənə bir dənə fokus göstərən kimi inanırlar belə. yəni, məsələn görmürsən baxıcılar baxıcıların yanına götürsün şeytanların yanına. Görəcəksən ki, hamısı qadındır növbədə. Hə, hamısı qadındır. Hər qadınlar hər şeylə tez inanır. Hətta yəni Dəccal gələcək Mədinəyə girə bilməyəcək. Mədinədə gəlir ki, kişilər qadından ayaqlarını, əllərini bağlayacaqlar, gedilməsinlər. Yəni, o dərəcədə fitnəsi böyük olacaq dəccalın. Ona görə təsəvvürlə, əgər qadınlar buradakı dəccallara inanırlarsa, təsəvvürlə, istəyən demək ki, şey, dəccala necə olacaq? Aydındır, qardaşlar. Bu onu göstərir ki, əqidə güclü olsa, salamat olsa, onlar necə tapacaq? Bizim Yezidə mövqeyimiz, qardaşlar, biz onu kafir saymırıq. Biz onu kafir saymırıq. O müsəlmandır, xəlifə olub, yəni xəlifə e, sultan olub, hakim olub ölkənin, xilafətin xəlifə olub, yəni hakim olub e, 60-dan 64-əcən 4 il. Müsəlmandır, lakin səhvləri var idi, səhvləri var idi, xətaları var idi. Qiyamət günü özü cavab verəcək ona görə. Yəni biz onun haqqı savunu mükəlləf deyilik. Biz ona bizə tələb olmayıb Gəlib Yezid məsələsini o vaxt ki, söz-söhbəti həll eləməyə və ya Yezidə hökum verməyə. Yezid kafir deyil, əsas o idi. Yezid, hə, Yezid sadəcə radiyalarını deyilmir, çünki sahabi deyil. E, neçənci ildə doğulub hicrətin? Hmm, əvvəl dərslər. 60-da Kərbəla olub. Hmm? Ya. Hə. Yadınızda deyil, birinci dərs. Hə, inşallah. Deyəsən 36-da. Hə? 36-da ya 26-da doğulub, dünyaya gəlib. Hmm, ona görə qardaşlar, yəni o sahabi deyil. Tabiindir. Həmçinin, həmçinin bir də başla. Həmçinin bizim saytda Abbaqır tire ortada mescidi.com Bizim saytda bir dənə məqalə var. Şeyx Hüseyin İbn Teymiyənin Yezid barədə Əhlüsün Oval Cəma mövqeyini qeyd edib orada. Hə, hə əladır o mövqeyi. Hə, orada tap. Gir o tapı məqaləni. Ona oxu, bax, əhlüsün və cəman mövqü odur. Orada yazıb Şeyhülislam. Bu fitnədə yəhudilərin rolu nə qədər olur? Təbii ki, ola bilər yahudilərin də fitnəsi olsun. Çünki indi birbaşa Hüseynlə olmasa da Hüseynlə qabağa artıq fitnə olmuşdu. <coughs> Əli bin Əbi Talibin vaxtında. Abdullah ibn Səba və s. onlar çıxmışdı. Yəni o fikirlər şey eləmişdi. O fikirlərin nəticəsində belə hadisələr baş verirdi təhsili əsasına ayıb da Abdullah bin Sabah. Hmm, bəzi fikirlər əsasına. Şeyh, siz qeyd elədiniz ki, yəni Hüseyn Məkkədən çıxır Kərbəlayı Salih, yoxsa Mədinədən çıxır? Hüseyn Məkkədən çıxır. Məkkədən çıxır. Hüseyn Məkkədə idi. Sadəcə Yezid e, əmr elədi ki, Məkkənin Mədinənin valisinə, Hüseyn Mədinədə idi. Mədinənin valisinə əmr elədi ki, ondan biyyət al. Hüseyn o vaxtki xəlifə, e, Yezid o vaxtki xəlifə təyin olunur. Artıq xəlifədir. Sadəcə bəziləri beyət eləməyi, cəmaat deyirlər ki, beyət eləmirlər, istəmirlər. Ona görə Yezid bu söhbəti bitirmək üçün xəbər göndərir Mədinə valisinə ki, e, kimlər ki, orada narazıdır, onları çağır xüsusən Hüseyin və Münüzübeyr ki, onlardan biyyət al. Onlar da gəlirlər, onlar da gəlirlər, deyirlər e, e, Mədinə valisi, deyir ki, bəs belə-belə biyyət eləməlisiniz, onlar da deyirlər ki, sabah yəb eləyərik. Və nəticədə axşam çıxırlar Mədinədən. Mədinədən çıxırlar, gəlirlər Məkkəyə, Məkkədə müxalifət qururlar. Məkkədə toxunulmaz şəhər olduğuna görə Məkkədə qallar heç kəs onları işləmir. Və çıxanda da Məkkədən çıxır. Həc vaxtı başlayırdı. Həc başlayırdı. Zilhəccənin neçəsi idi çıxanda? Keçən dərs, Allah yoluşdan. Dinən qulaq asmayın. 8-i. Hə, həc başlayır. Neçə gün oldu? Kərbalası neçəsi oldu? Məhərrəmi onu. Neçə gün? Hı? Bax, zirhəccənin 9-u çıxdı. Məhərrəmin onu öldürdülər. Neçə gün keçdi? 32 gün. Ya da 31 gün idi. Allah bilir, zilhəccə 30-dan idi 29-dan. Laf tutaq ki, 29 olsun ya 30. 31 gün ya da 32 gün. Çünki yadınızdan çıxan maşınca təyyarə yox idi ki. Bu kərvan, özdə kərvan, yüngül kərvan deyildi, ağır kərvan idi. Qadınlar var idi, uşaqlar var idi. Yavaş-yavaş gəlirdilər. Yəni Məkkədən hara? Kufə tərəfə, İraq tərəfə. Yəni məsafədir. 22, neçə gün? 32 ya 33 gün. İndi 30 gündən hesablasaq, zilhəccəni 33 olur? Yoxsa 32? Hə, 29-dan hesablasaq? 33. Aydın qardaşlar. Ona görə yavaş-yavaş gəlirdilər kərvan. Adı Məkkə ilə Mədinə arasında kərvan gedirdi 9 gün 12 gün arası. Bəlkə də çox. Yəni belə deyildi. Yəni tez gedirlər. İndi gəlsən 4 saata, 3 saata. Yəni ki, rəvayətlərdə qeyri Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Bunlar hamısı Məkkədə baş verir. Hə, bunlar hamısı Məkkədə və Məkkənin ətrafında. İbn Abbas da həmçinin. Həmçinin, çünki e, bəzi kərvanlar yolda görürlər onu. Soruşurlar, deyir ki, bəs filan yerə gedirəm. Orada da, yolda da hətta deyirlər ki, gedmə. Ona görə. İstixarə eləyər, əlbəttə. Sahabi idi. Lakin uşaq da öldü, 56 yaşı var idi. Hərdən deyirlər, ağlayanda uşağı öldürdülər. 56 yaşlı uşaq olar. Hə? Qardaş söhbətə fazla dedi. Beyət eləmək istəmirdilər ki, o vaxtlar. Beyət eləmək istəmirdilər. Hüseyin radiyallahu anhu dedi ki, mən daha ha haqlıyam hakim olmağa. Ona görə. Yəni, belə idi. Belə idi, düzü. Biz istəmirik toxunaq. Qadınlar nə olur? Qadınlar işte, qadınlar deməli e, gətirdilər onları Şama, Yezidin sarayına, sən deyə gecikdin o yerə, ona görə. Dərsən ona toxundu. Bir ay, bir ay yaxın qaldılar orada. Və sonra Yezid onlara deyir ki, hara getmək istəyirsiniz? Deyir ki, Mədinəyə. Mühafizə ilə göndərir Mədinəyə. Toxunmurlar heç kəs onlara. Əksinə, yaxşı baxırlar. Ya, ya, o, gör ki, sən necə olmasa da, indi gəlin, danışaq ki, bunlar kafir döydü, bunlar, bunlar da müsəlman idi. Yəni, xüsusən də əhl-i beytlə belə davranmaq, sadəcə kim müqavimət göstərmiş, onlara vurmuşdular. Amma uşaqlara, qadınlar toxunmamışdılar. Çünki o düz deyir, Bəzi rivayətdə yəni ki, heç kəs qoymadılar, hamısı uydurma şeylərdir. Çünki qadınlar gəldilər saraya, gezdi yana, uşaqlar gəldi, hətta o bəzi rivayətlərdə gəlir ki, tabarədə ki, bəs Yezid çörək, Əli ibn Hüseyn gəlməyincə çörək başlamırdı süfrədə. Hətta Fatımə bint Hüseyn, Hüseynin qızı Fatımə gələndə gördü ki, qadınlar, hətta Sufyan əhl-i beytindən, qadınlar hamı ağlayır. Yəni, bu hadisəyə görə. Yəni, heç də xoş gəlməz hadisi. Yəni, o demək deyirdi, Yezid tərəf sevinirdi. Kim? Əli Əsgər. Necə elə vururlar, əbi oğlan deyirlər ki, olasından. Yox, yox, yox. Uşaq ölmür, demək olar orada. O nə çoxsu gəlib, çünki uşaq, uşağın nə işi var öldürməyə? Onlar əli, uşaq öldürsəydilər, bəs Fatimə, Hüseynin qızı, Əli, Hüseynin oğlu, hələ onlardan başlayardılar. Zeynən Abdil. Zeynəl Abidin o e, deməli o sağ idi. O da həmçinin. O da həmçinin. Yo yo yo. O da o da orada idi, amma o, o sağ qaldı. O da sağ qaldı. O da uşaq idi. Zeynəl Abidin. Onun da qəbri Mədinədədir. Şeyin dövründə, Yezdin dövründə fəth oldu. Yezdin dövründə fəth davam elədi, hə. Donanma nə vaxt yaranmışdı? O Maviyyə vaxtında artıq. Maviyyə əsas donanmanı Maviyyə əsas qüvvətləndirdi. Amma belə Yezdin vaxtında da fəthlər olub. Hə, Yezdin vaxtında fətrə olub. Yəni, e, hərdən görürsən ki, elə Həccac, hətta Həccac İbni Yusuf. Onun vaxtında fətrə olub. Özü də Həccac böyük ölkələri alıb. Baxmayaraq kim idi, zalım idi. Düzdür, bəzilər təkfir ediblər, ancaq təkfir ittifaqı da öyle ona, Həccacı. Ona görə İbn-i Şeymin deyir ki, ona rəhiməhullah. Həccac xəlif idi o zamanda, yoxsa... Həccac... Həccac e, xəlif deyildi Həccac. Sadəcə xəlifə onu təyin eləmişdi, qoşun sərkərdəsi kimi böyük, hə, general idi, böyük xidmətlər olub, fətlər var idi, lakin zələr də olub. Yəni necə? Nə qədər müsəlman öldürüb? Hə? Hə, bəzi, bəzi sahabələri, bir neçə sahabə öldürüb. Teymiyə onun haqqında nə deyir ki? Emin Teymiyə, düzü dəqiq bilmirəm həccal, amma təkfir eləmir. Allah zalimlərin cəzasını versin. Hə, amma təkfir eləmir yəni. Yox, təkfir eləmir, yox. Osmanlı qatil edən xavaricilər. Osman qatil edən, Osmanla əlini xavaricdə öldürüb. Öməri məcusi. İndi qəbri deyirlər ki, ziyarətgahdır. Öməri öldürəni. Onun adına yaxud deyirlər, Teyranda park da var. Ha, ola bilər. Yox, yox, kafir ölkələri. Həccac. Əlbəttə, hə. Yəni, xilafətə aid olub. Türkiyə nə vaxt İslam? Türkiyə təxminən, hicrətdən daha bilmirəm, çünki o Hüseyin radiyallahu o vaxt ki, gör ki, küfəllər buna anlatdılar. Hüseyin üç dənə şərt qoyur. Çünki bilirsiniz ki, Hüseyin Kərbalaya çatanacan iki dəfə qayıtmaq istəyib. Bir dəfə yolda o qar eşidəndə ki, qardaşı oğlun, yo, əmisi oğlunu öldürürlər, Müslümin əqli. O şey artıq bilir ki, vəziyyət heç də elə deyilmiş, qayıtmaq istəyir. Sadəcə o Müslümin əqlin qardaşları olur yanında, deyir ki, yo, gedəcəyik. Onlar da, onlar da elə səndə olurlar ki, Hüseyni görsələr, bəlkə başqa abahav olacaq. Aynındır, amma gedirlər, Bir də görəndə ki, açıq aydın Kərbəlada görəndə ki, artıq e, xəyanət etdilər ona çağıranlar. Qayıtmaq, e, qayıtmaq necə? Üç dənə şərt qoy qabağa. Ya qayıdıram, ya Yezidlə üzbəüz görüşməyi, ya da göndərin məni e, ön cəbhəyə. Hə, döyüşdə onda tüklərlə döyüşlər gedirdi. Yəni təxminən 60-cı illər idi. Bilmirəm, dəqiq yanında da öyle, İslam neçənci ildə artıq Hələ, o, hələ indikilər də o vaxt türklərin ərazilərində. Türklərlə. Çünki gəlir ki, türk. Ə, Yezdin vaxtında, Maviyan vaxtında başlayıb. Çünki ə, Konstantinopol yoxdur. Hə, hə. Konstantinopol yoxdur. O Maviyan vaxtında başlayır. Aydın Maviyə keçir hücuma ora. Sonra Yezid Maviyə qoşun göndərəndə Yezid o qoşunun başçılıq eləmişdi və Hüseyn də orada idi. O qoşunda. Hələ və o tərəflərdə. O tərəflər. Yəni, indi bu İstanbul, bu Türkiyə yoxdur. O, qabaq Romalıların əraziləri olub oralar. Hə, Bizans imperiyası orada olub. Ona görə kəf, əshab-ı kəf var, e? Yəni, o tərəflərdə olmağı düzdür. Bizdə deyirlər, Naxçıvandadır zaten. Amma e, ona görə deyirlər ki, o, onlar o, tərəflərdə, o tərəflərdə olublar. Ona görə orların orada olmağı daha, çünki ma o mağara neçə yerdə dünyada. Deyirlər, Əshab Kəhv burada olub, biri deyirlər, Əshab Kəhv burada olub. Lakin səni budur ki, o tərəflərdə olublar. O. Çünki... Hə, ya. Bu bir qardaş e, söhbət əsnasında ki, eşitmişəm e, sələf alimlərindən, inşallah özü Məkkə alimlərindən kafir görən olub. Həccacı? Yox, Yezidi təkfir eləyən olub. E, Yezidi təkfir... E, kafir kimi, yoxsa? E, Yezidi təkfir eləyən olub, ancaq e, Yezidi... E, nə ki Yezidi? Hətta həccacı. Həccacı da bəzi alimlər təkfir eləyib, ancaq ham ittifak deyil. Yəni, səhi budur ki, kafir deyil. Əməlin küfürsən, yoxsa özünü təkfir eləyib? Yəni... Özünü təkfir eləyiblər, ancaq e, çoxsu kafir görməyib Yezidi, yox. Hətta o, belə, belə bir şeydir ki, o, e, Hüseyin e, radiyallahu anh qissəsindən əvvəl Estağfurullah. Güya e, Məkkəni Məkkəyə girməyə halal görüb belə bir şey. Yox, yox, Məkkəni yox, bütün Mədinəni demək istəyir. Gələcək ona inşallah. İndi e, qutaraq bu xırdalıqları. Məkkə indi alimlərindən olub o, inşallah. Yox, Məkkə yox, o köhnə alimlərdən olub. Məsələn, deyəsən İbn Cəvzidir, yanımda döyülənəm. İnşallah gələcək onun barədə. Şeyx O çünki gəlir indi çıxacaq Məkkəyə gəlməyə. Məkkəyə gələndə yolun Mədinədən salacaq. Hə, Mədinəni bəzi tarixdə gəlib ki, rivayətlərdir ki, Mədinə üç gün halal görür. Amma bu özü qəribədir. Allah bilir, yəni düzlüyən Allah bilir. Yəni səhih də öyle o. Yəni necə olmasa da müsəlman idilər, özdə Mədinə sahabələrin çoxlu gör ki, minnə qadın o gün hamilə qaldı. 2000 dənə qadın, ayrıca 1000 dənə Mədinə elə belə böyük şəhərdə öldü ki, ayrıca 1000 dənə qadın olsun. Aydın biraz şişirdilik, biraz böhtanlar çox atılıb yezdə. Düzdür, o demək deyil, biz Yezid tərəfindəyi saxlayırıq onu, yox, elə mənadı deyil. Sadəcə, e, daha o demək deyil ki, biz elə deyilsə, onun tərəfində saxlamasaq da nə gəldi ona danışaq. Lab adam kafir olsa tutaq ki, nə gəldi danışma olmaz, qaldı ki, müsəlman, zalim. Şeyx, belə bir dəlil varmı ki, Abdullah bin Safa Fironun nəslindəndir. Ben belə bir eşitmişəm. Hə, əl çək onlardan, hə. <laughs> hə, hə. hə Allah bilir, hə. Cahildə idi. Şəxsin qeyd edəcəyi İbn Teymiyyə haqqında Bakırlıqda konsultasiya risalası var o anda. Hə. Həmin alimlərin İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edilir o anda. Qeyd edilir ha. Sevənlər də qeyd edilir. Hə. Deyənləri də kafir. Yəni sadəcə mənim yanımda deyil ona görə demirəm. Orta səviyyə isə gətirib ki, sələflərin görüşü budur ki, ən salamatı ortadır. ən salamatı çünki təkfir eləyən də olub, pisləyən də olub Yezdi, tərifləyən də olub. Aydındır? Tərifləyən də olub. Biz Nə onu tərifləmək çox belə həvəsindəyik, nə də təkfir elmək həvəsindəyik. Orta mövqey. Müsəlman idi, müsəlman idi, səhvlər var idi, cavab verəcək qiyamət günü və salam. Biz ondan barədə mükəlləf deyilik. Ən salamatı. Və salam. Bəsdir bu qədər qardaşlar. Allah bilir düzün. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Subhanallah.